neuroproteso cum granda vortaro. Complete lamigintai homoi, ne capablas paroli. Computilo, ciu povus traduci ilia in pensoin al vortoi, tio estus por ili granda progresso. Tian neuroprotezon nun disvolvis usonai faculoi. La vortaro superas gis nunain provoin. Gi ecconis mil vortoin. Neuroprotesoi traducas nervosignaloin recte el la cerbo. Exemple por regi man protesoin. Per la forto de la pensoi eblas tamen ancau movi montrilon tra la ecrano au rul manovri tra la eio. Estonte la interfazoi helpu crome ancau al lamigintai homoi de nove recte comunici cun sia medio. Charce multai trafitoi, la parol capablo ja principe estas funcci pova, exemple ce pacientoi de aloso. De jaroi ocasas intensa esplorado pri interfazoi, kiui comprenu la pensatan lingua esprimon. Cetio oni inter alie successis traduci simplain inter paroloin inter du personoi, almenau en multae casoi. Oni faras tiaen experimentoin cun epilepsi pacientoi, ciui prosia malsano havas electrodoin en la cerbo. La activezzo de certai nervo tie estas recte ellegebla ancau ne invadai metodoi, exemple help de electroencefalografio EEG, iam estas testatai. En aliae studoi oni laboris recte cum trafitoi. Testanto estis trit jara iara paciento, kiu post severa apoplexio, estas prescau complete lamiginta, cae ne plus capablas paroli nur helpe de etai cap movoi li comandas computil subtenatan interfazon. Por la experimentoi oni enmetis alla iuna, cogne nemal helpata viro en plantagion en grandezo de credit carto cun cent dudec hoc electrodoi. Esploristoi raportis pri unuae successoi jam pasintiare. La tiam usata programo estis trainata en prescaut quindec train unuoi helpe de profunda lernado. Dum la paciento provis esprimi unu el quindec electitai vortoi. Aput la machinae i lern metodoi e la artefarita intelligentezzo estis usatai anca natur lingvai modeloi, kiwi exemple indicas probablezzoin, por la apero de vortoi en certa contexto. Tie la programo vere lernis converti la cerba in currentoin al lingvo. Fine, la paziento povis ec ec coni completain frasoin in la limigita vortaro. La quoto de maltrafoi tamen estis quarono. La aliro, quiu estis testata por la actuala studo, devis esti ne nur pli celo trafa, cae pli amplexa, sed ancau pli recta. Tio signifas che la test persono devis provi paroli ne nur mense, nome ancau fisice, sed li povis pensi la vorton au la literon recte. Tio igis la procedon mal pline natura, cae protio eble pli tauga por la ciutago, scribas la esploristoi. La teamo trovis crome suffice simplan trucon por pli grandigi la vortaron de la neuroproteso sen multe da peno. An stata o pensi la completa in vortoin, la testanto en tiu caso devis literumi ilin. Char tiel eblis per nur dudec ses literoi bildigi multe pli grandan quantum da vortoin, accentas la autoroi. Porche la machino, pli bone comprenu la literoin, oni usis internazian literuman tabelon, alfa bravo charli. Por la treinado, cae por la testo, estis de nove combinitae artefarita intelligentezzo cae classicae modeloi de linguo prilaborado. Cae vere, la computilo en plei multae casoi successis ec coni la per la literuma metodo generita in mensa in frasoin el basa vortaro de mil cent quindec du vortoi. La quoto de maltrafoi por litero estis average iom pli ol ses procentoi, cae en minuto eblis prilabori prescau tridec literoin. Por la ciutaga comunicado, iam tiu vortaro estus tre helpa, simul calculoi de la esploristoi montras, che eblus pli grandigi la vortaron sen multai maltrafoi al prescau nau mil vortoi. La quoto de maltrafoi tiam situus anca nurce iom pli ol hoc procentoi.